Awit, Kabanata, Isandaan at Tatlumputpito Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami nakaupong tumatangis sa tuwing Zion aming naaalala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Zion, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Ang awit para kay Yahweh, paano namin aawitin samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang aking sasapitin sa isip ko't alaala ikay ganap nalimutin kung ang kaligayahan ko ay sa iba ko hahanapin. Yahweh, sana'y gunitain ginawa ng Edomita nang ang bayang Jerusalem ay malupig at makuha. Sumisigaw silang lahat na ang wikang binabadya. Iguho na ng lubusan, sa lupa ay ibagsak na. Tandaan mo, Babylonia, ikay tiyak wawasakin, dahilan sa ubod sama ang ginawa mo sa amin yaong taong magwawasak, mapalad na ituturing. Kung ang inyong mga sanggol, kunin niya at durugin.